se, ok. Dakle, <laughs> dakle. E, dobar dan, razgovaramo s gospođom Gordanom Kovačić, e, spikericom Hrvatskog radija. E, pa recite nam, gospođo Gordana, kada ste, mogli, kada ste mogli birati što postati? Zašto ste se baš odlučili biti spiker? E, zato što sam studirala logopediju, to već pokazuje da sam imala veliki interes za govor i govornu komunikaciju. Posebno me zanimao glas. Nakon studija nisam odmah mogla pronaći posao u svojoj struci, Eh, ja se nadam da ti znaš što je logopedija, znaš. Dakle, logopedi su, ipak ću podsjetiti, eh, profesionalci koji se bave prevencijom, eh, diagnostikom i rehabilitacijom govornih, jezičnih i glasovnih poremećaja. A da bi to znali, moraju znati i normalnu osnovu govora. Eto, to mi dakle pružilo neke temelje, dobre temelje za obavljanje ovog posla i vidjela sam natječaj za spikera, jao, to me jako privuklo, javila sam se na natječaj i tako je to počelo. Divan posao. Posao u kojem eh, se maksimalno koriste glasovne i govorne mogućnosti, izražajnosti, eh, lijep posao, eh, potrebna je opća kultura, dobro poznavanje stranih jezika, zapravo u današnje vrijeme nužno je poznavanje barem engleskog jezika, a ostalih jezika pasivno Dakle, koje kriterije treba zadovoljiti da bi netko postao speaker? Evo, kao prvo, treba imati normalan izgovor, dakle dobru artikulaciju. Poremećaj izgovora i glasa nisu poželjni. To, to je eliminatoran faktor u dobivanju ovog posla. Potrebno je imati neku opću kulturu, opću naobrazbu, e, visoko obrazovanje, dakle visoka stručna sprema, poznavati neke temelje jezika, dakle biti dobro artikuliran u govoru i u pismu. Evo, to bi bile neke osnovne stvari. E, koliki je omjer talent, upornost idealan da bi se postao speaker? Talent je potreban, to, to znamo svi, ali e, rad i upornost su još potrebni jer ovaj posao E, nije baš tako lak kao što mnogi ljudi e, misle. E, kad ja nekom kažem da sam speaker, onda veli joj kako je to lijepo, ti samo čitaš, donesu ti tekstove, joj pa to je lako, jel da? Ali uopće nije lak posao. Jer zadire upravo u tu, dakle u dobru dikciju, imati lijep glas, znati modulirati glasom, E, poznavati naglaske što je jako, jako ovako e, delikatno područje, ti naglasci. Tu se naši slušatelji nekad čude kako mi izgovaramo neke riječi, ali to je sve točno po riječnicima, koji isto su nekad konfuzni, imamo i tu malo konfuziju e, u našim riječnicima ali stalno se treba oštriti, dakle raditi na svojoj govornosti, na govornom izražaju. Nije lak posao. Da li se uz talent može postati spikerom preko noći? talent pomaže, ali ne može se postati preko noći i naši e, stariji spikeri e, kažu da se spikerom postaje za otprilike 4 do 5 godina rada. Kakav je osjećaj upaliti radio i čuti svoj glas? Pa, e, početnicima je uvijek čudno i svakom čovjeku je čudno čuti svoj glas iz radija ili odnosno iz zvučnika jer mi, ga, mi svoj glas slušamo preko kosti u glave i zračnu vodljivošću. Ovako ga čuješ preko radija, malo onako djeluje malo je onako neobično. Ajme, zar sam to ja? Svi uvijek misle da imaju dublji glas nego što on e, zvuči na e, zvučnike. U jednom trenutku čovjek se prilagodi i privikne na taj zvuk svoga glasa i to mu postane normalno. Ali ako si zadovoljan svojom izvedbom, onda ti je užitak slušati samog sebe, to moram reći. Koliko se slušate vi? E, misliš na nas spikere, koliko se mi sami slušamo? Pa mislim prvenstveno na vas baš kada snimite nešto koliko onda to poslije slušate? E, pa poželjno je da spikeri e, pogotovo u početku sami slušaju sebe u smislu e, nekih emisija koje se odgođeno emitiraju baš radi samo kontrole i radi samo kritičnosti da bi uočili mm, pa kako ovo izgovaram ovaj glas, ja, ovaj naglasak, pa kakva mi je to rečenica. Znači dobro je i ako želiš napredovati onda doista moraš slušati samog sebe jedno vrijeme, barem na početku. Da li postoji univerzalni kriterij po kojem se može ocijeniti da li je neko speaker ili nije? Pa ovako, ljudi koji i nisu stručnjaci za jezik i govor sigurno u velikoj većini mogu prepoznati kada čuju nečiji glas i govor na radiju, aha, ovo je speaker ili ovo nije. I sad kada bi čovjek pitao te ljude zašto misliš da je ovo spikera oni, jednostavno oni ne znaju objasniti, ali to je zbog toga što je spikerski govor doista, neću reći savršen, ali on je doista toliko profinjen, elegantan, e, toliko je tečan taj govor, nema poremećaja glasa i izgovora, rečenice su fine, tečne, fluentne, sve razumljivo, a među većinom govornika na radio i televiziji baš nije tako. Slažem se. <laughs> E, koga smatrate svojim uzorom? u spikerskom poslu. To je sad jako teško jer imamo više kolega koji su izvrsni. Od svakog kolege uzmem nešto što mi se sviđa i tako sam onda oblikovala i svoj, e, svoj govor spikerski i još ga oblikujem. To nije svršen proces, stalno treba raditi na sebi kao i u svakom poslu. Ne bih mogla nekoga izdvojiti. Doista su, evo, svi moji kolege imaju nešto lijepo i ja nastojim to sve upiti u svoj govor. Sigurno je oni od vas. pa ja se nadam, da. <laughs> E, kamo uputiti mlade talentirane ljude koji žele postati spikeri? E, tu je sad jedan problem jer e, za zanimanje spikera ne postoji niti srednja škola, niti fakultet. Dakle, nakon završenog fakulteta, bilo kojeg, ali poželjno društveno-humanističkog usmjerenja, e, treba se jednostavno javiti na audiciju za spikere na našem Hrvatskom radiju to funkcionira na sljedeći način. Dakle, otvoren je natječaj za spikera ili spikericu. Javi se uvijek velik broj ljudi, svako jakih. Mali broj njih uđe u uži izbor i s tim ljudima naši vrhunski spikeri i fonetičari rade jedno vrijeme recimo 3-4 mjeseca. Mi to zovemo interna spikerska školica. I onda se u tom vremenu pokaže koji kandidati mogu ući u još uži izbor i onda se njih još jedno vrijeme, dakle par mjeseci priprema za eter. Dakle, nitko u eter, u smislu spikera, ne ulazi odmah s ceste. Potrebna je i školica ovdje kod nas na Hrvatskom radiju. Da, to je, e, to je stvarno ozbiljan rad, ozbiljna selekcija. Eto. Znate li možda e, koje koje ljude, reći iz koje regije najteže naučiti, naučiti pod navodnicima, pravilno izgovarati. mm Misliš li na naglaske, standardan hrvatski književni jezik? Mislim na to. Bilo bi lakše odgovoriti koga je najlakše. <laughs> One gdje se e, hrvatski inače govori najbliže standardu, to bi bila Slavonija, Lika, Hercegovina. Oni već imaju, evo, dio Dalmacije, oni već imaju e, ovako govor koji je dosta blizak standardu. Ali e, to ne mora ništa značiti. Evo u našoj spikerskoj službi ima i nas nekoliko, ja mislim možda možda čak najviše, koji smo iz Zagreba. Prirodno tu je Hrvatski radio, dakle najviše ljudi je išlo na natječaj koji tu žive u Zagrebu. U Zagrebu se govori zagrebački, znači kaj veliš, kaj si rekla. Dakle, iz tog govora doći u standardni Može se. S puno truda, evo vraćamo se na tvoje prvo pitanje. Trud, rad, s tim se može. Ali osnova je dobar glas, dobar izgovor, dakle, dakle dobra artikulacija, to je osnova. A onda se ovo sve polako s vremenom uči i usvaja. E, kako ljudi iz Istre tu stoje, Istrijani? E, sada razmišljam imamo li nekog iz Istre. Imamo, imamo, imamo spikere iz Istre. je izvrsno, da koliko njih teško naučiti? To jest koliko oni pravilno izgovaraju? E, spikeri su svi, bez obzira odakle dolaze, svi spikeri dakle, koji su aktivni u eteru, svi su izvrsni. Mhm, mislila sam kad dođu ono na početak, na audiciju i to. E sad, e, to ne bih znala reći jer e, ovi kolege, ova kolegica jedna, ona je došla puno prije mene, ne znam kako je zvučala na početku, ali to su sve vrhunski profesionalci. Dakle, sve se da naučiti. Dakle, uz talent, trud i stalni rad i stalno samousavršavanje. A ovo je jazz, moj telefon. <laughs> Isključit ću. Dakle, da li biste podržali svoje dijete eh, da postane speaker? Bih, ako bi moje dijete eh, izrazilo želju da bude speaker, da, podržala bih. To je jedno E, vrlo lijepo, elegantno, plemenito zanimanje. Sad možeš misliti ka, zašto je plemenito? Plemenito je zato što spikeri su rijetki praktičari hrvatskog standardnog govora. U tom smislu je plemenito. Dakle, ova mala skupina ljudi, spikeri hrvatskog radija i televizije, mi doista brinemo o očuvanju pravog, lijepog, standardnog hrvatskog jezika. U tom smislu je ovo zanimanje plemenito. Jer na radiju i na televiziji, pogotovo na lokalnim stanicama, na komercijalnim, E, govor postaje i govorna kultura sve lošiji. I to je ono što nas jako, jako razočarava tu. To, to je, baš je tužno. U tom smislu mi smo pravi borci, evo. Koliko e, u svakodnevnom životu koristite standardni hrvatski jezik? Ja osobno, budući da živim u Zagrebu i rođena sam u Zagrebu, ja sam sasvim kompatibilna sa e, govorom svog kraja, svog, dakle, e, svog Zagreba. Standardno govorim samo u eteru. Privatno govorim zagrebački. Govorim zagrebački, ne? Ali čim uđemo u studio Hrvatskog radija, naš govor postaje javan i govorimo standardno. Mnogi kolege i u privatnom govoru govore standardno, pogotovo oni koji su iz onih područja gdje je inače govor blizak standardu, ljudi iz Slavonije, recimo iz e, Like, iz Hercegovine, oni podosta zadržavaju takav govor i izvan etera. E, kada biste opet mogli birati, biste li zabrali istu profesiju? Bih. Ovo je jako lijep posao. Da. Evo, hvala vam na razgovoru. Drago mi je da smo razgovarali. Mogu li ja vas nešto <laughs> pitati? tebe. može. E, zanima li tebe spikerski posao? Pa ja bih možda rađe bila novinarka. Dobro. Ali i ovo mi se sviđa. Sve, uglavnom, mene zanima sve vezano za radio. Od montaže, od novinara do spikera, sve. U redu, a reci mi e, ti i tvoji istomišljenici, ovi koji idu u ovu školicu ili na tečaj medijske kulture, e, koliko vi znate o spikerima? Koja je vaša percepcija spikera? Što su spikeri? Što ti ljudi rade? Što mislite o nama? Hm. Dakle, pa imali smo, dakle, na radionicama smo razgovarali o svemu i svačemu. Mi dotakli smo se bili i spikera, imali smo neke govorne vježbe. Vidjela sam da je to zahtjevan posao prije svega i mislim da vam nije lako. <laughs> je, ovo je vrlo zahtjevan posao. Od nas se zahtjeva mnogo znanja, e, mnogo, e, mnogo znanja u svim segmentima društvene djelatnosti, društvenih aktivnosti. Dakle, kultura, umjetnost, e, sport, politika – mi moramo biti dobro informirani o svemu. Sad sam se sjetila još jednog pitanja. Koliko je brzina govora važna? Naprimjer, meni dosta često, dosta često e, kažu da jako brzo pričam. To ti ja mogu reći, kao logoped i kao speaker. E, dakle, zanimate da li je brzina govora poželjna u radu u medijima ili što? Da, da li, da, u biti to. E, brzina izgovora je bitna. Ako onaj tko govori brzo, ali sad bitno je da je točno i brzo. To je jedna dobra vještina motorička koja nekad može pomoći. Pogotovo kada dođeš na snimanje pa urednik kaže jao imam puno teksta, vrlo je dinamičan, želim da to čitate brzo. E, speaker to može. Bitna je točnost, razumljivost, to je bitno. Ali brzina je kad kad je eto poželjna za neke u nekim situacijama je poželjna. Ja se uvijek trudim sporiti svoj govor, ali mi jako teško ide. Eto, kaže se da čovjek, e, neki ljudi govore onom brzinom kojom i misle. Neki misle brzo, govore sporo, ima svakakih kombinacija, a neki jako brzo misle i onda žele to i naravno brzo pretvoriti u govor, ali ne ide, ipak govorna muskulatura mora biti spretna da bi izvela sve te brze pokrete točno i precizno, dakle i razumljivo. Ako je govor nerazumljiva, brz to stvarno onda takav govor je loš govor. Eto. Imate li još koje pitanje za mene? Pa ja mislim da nemam. Evo, ja sam iscrpila svoja pitanja. E, hvala što ste me intervjuirali i ja se nadam da će vam to pomoći u vašem e, seminaru ili ovaj, u vašoj školici. Eto. Hvala vam. Hvala i tebi, Bog.